50 languages. 57 s a t v a n j a พบหมอ Doctor De Kol. ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ m म r र Doctor De Nal Mulaqat Hai. ดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา มे र ी मुलाकात दस बजे है คุณชื่ออะไรคะตัวหาดานามคี่แฮกรุณานั่งรอในห้องคิรปาการ์เกอุดีกการ์วิชแบทโฮคุณหมอกำลัง เดิน ทางมาด็อกเตอร์คุจสมัยวิชอาจานเกคุณมี ประกัน กับ บริษัท ไหน ਤੁਸੀਂ ਬੀਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ คุณมีอาการปวดไหมคะ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ เจ็บตรงไหนคะ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ เมนูฮ์มีชอบปิดดรดหุ่นดาเห็นด้าเหดิฉันปวดหัวบ่อย เมนูอักษรเสียดร์ดหุนดาเห็นด้าเหดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง เมนูกระเดกระเดปีตดร์ดหุ่นด้าเหถอดเสื้อออกค่ะคิรปาการเก้คัมร์ตักเด็กกระเป๋าตาร นอนบนเตียงตรวจค่ะรา कृपा करके ब ดเตे लेट ज าวความดันโลหิตปกติ खून दा दौरा ठीक है ดิฉันจะฉีดยาให้คุณแม่ตุ ਹ ਾ ਨ ੂอีก ਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ล ਗ ਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲ าਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ดิฉันจะให้ยาคุณ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยา ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ